لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, cijenjeni sestre, poštovani gosti, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Put do cilja kojim težimo nekada zna biti težak i zamor. Desi nam se da posustanemo, umorimo se i slično. Međutim, naš plemeniti gospodar nam je dao posebna vremena, dane u kojima možemo prikupiti dodatnu snagu da nastavimo dalje. Dani i noći mjeseca Ramazana zasigurno su od tih vremena. Svako onaj koji je barem jednom e, postio u svom životu, osjetio ljepotu ovog blagoslovljenog mjeseca. Ipak neki ljudi ramazanske blagodati iskoriste više od drugih. To su ljudi kojima je dato znanje Svjesni vrijednosti koje ovaj mjesec ima, dodatno se potrudi da ga iskoristi na način na koji će im najbolje koristiti. Jedan od onih kojima je dato ogromno znanje je svakako i naš večerašnji gost. A dio tog znanja će nam inšala prenijeti večeras, kako bi i mi znali na koji način najbolje da iskoristimo mjesec Ramazana. Od blagodati predramazanskih dana je ta što nas je Allah počastio da imamo priliku ugostiti i poslušati izlaganje Hafiza magistra Rusmira Čokovića. Rusmir Čoković rođen je 1980. godine u Bijelom polju. Osnovnu školu završio je u Berlinu, Njemačkoj, a gimnaziju u Sarajevu. Diplomirao je 2009. E, godine na fakultetu Hadisa pri Islamskom univerzitetu u Medini nakon čega je na istom fakultetu upisao postdiplomski studij. On je tek treći postdiplomac iz Bosne i Hercegovine koji je magistrirao na Islamskom univerzitetu Medini. Hafiz magistar Rusmir Čoković odbranio je magistarski rad koji je napisan na oko 400 stranica sa blizu 3000 pusnota i sa preko 400 korištenih izvora na temu naučno istraživanje i valorizacija nekoliko poglavlja poznatog djela Iršadu Sari komentara na sahiju imama Buharije od Šihabudina El Kastelanija Rahmetullahi Teala. E, trenutno je na doktoratu na, istom univerzitetu. Magistar Čovković je autor velikog broja islamskih tekstova koje između ostalog možete pronaći i na portalu minber.ba. Video predavanja koja možete pronaći na YouTube-u kao i poznatog ciklusa kratkih savjeta o bračnom životu pod nazivom Brat poput poslanikovog salalahu alihi veselem.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 Nakon pohvale i zahvale uzvišenom gospodaru, ne mogu, a da se ne zahvalim organizatoru ovog večerašnjeg skupa i svim onim volonterima koji su nesebično učestvovali na tome da dođe do ovog lijepog skupa u ovom prelijepom gradu. Kada sam dobio naslov ovog večerašnjeg druženja Dani uspjeha prisjetio sam se svih onih knjiga i seminara koje sam prethodno vidio i čitao, a koji su govorili o uspjehu. Međutim, uradio sam nešto što možda neki od vas vjerojatno uradili. A, ukucao sam riječ uspjeh u internet, poznat internet pretraživač jednostavno da bih vidio do koje mjere ljudi se interesuju o uspjehu. To sam radio dva puta. Jednom sam ukucao na engleskom jeziku riječ uspjeh i dobio sam jedan rezultat koji sam zapisao, onda sam zaboravio gdje sam ga zapisao, pa sam nakon deset dana to ponovo uradio. Dobio sam rezultat od milijardu i 190 miliona rezultata, a nakon toga nađem onaj papir na kojem sam prethodno bio napisao i vidio sam da je na njemu pisalo 700 i nešto miliona rezultata. Što će reći da u nekih desetak dana, koliko je trajalo između mog prvog i drugog ucavanja u Google riječ uspjeh na engleskom jeziku, Povećalo se interesovanje ljudi, govor ljudi o uspjehu, bar na ovom pretraživaču za preko 400 ili oko 400 miliona puta. To je zato što svi ljudi, bez izuzetka, žele uspjeh. Uspjeh u životu, uspjeh u poslu, uspjeh u braku, i u svemu onome što radi. Pa su ljudi, naročito na zapadu, gdje se puno vjeruje uspjeh, osnovali institute i institucije i istraživačke, naučno-istraživačke centre u kojima istražuju o uspjehu. Isto tako, u najpoznatijoj online knjižari sam ukucao riječ uspjeh da vidim koliko to ljudi pišu o uspjehu. Pa sam Amazonu dobio rezultat od preko 200.000 naslova gdje ljudi govore, pričaju, pišu o uspjehu. 80.000 od tih naslova vezano je za lični uspjeh i uspjeh u poslovanju. Pa Šta bi bio uspjeh oko kojeg ljudi pričaju i oko kojeg svoje stremljenje usmjeravaju i istražuju. Mogli bismo reći da su se savremeni istraživači složili da je uspjeh postizanje zadatog ili željenog cilja. Zazati cilj, kao kad roditelji pošažu dijete u osnovnu školu, dijete u startu nije htjelo da ide u školu, međutim, roditelj mu kaže da tako treba i onda dijete završava, na primjer, svoju osnovnu školu koja mu je zadata. Isto tako na poslu čovjek zadatak koji dobije, nastoji da izvrši do kraja da bi uspješno završio svoj posao. Ili žeđeni cilj. A to je ono što čovjek rodi se u njemu želja za nečim pa želi doći do toga i na kraju ga postigne, to su definisali kao uspjeh. Ovo je upravo ona definicija da je uspjeh da čovjek postigne ono što mu je zadato ili što želi, ono što su spomenuli islamski učenjaci po pitanju značenja uspjeha. Naime, Rabi Raspahani u svom tefsiru ovu definiciju spominje za dva izraza u Kur'anu koji je uzvišenje spominje u kontekstu uspjeha. A to su riječ felah i Feus i izvedenice iz ove dvije riječi. Kur'an, a mi čvrsto vjerujemo da ga je Allah poslao ljudima ne samo da budu sretni, ne samo da znaju za svoga gospodara, ne samo da znaju ono što On od nas uzvišeni traži, već i da nam riješi i pruži sve ono za čim ljudi trebaju. I zato Abdullah ibn Mesud, kako to bilježi El u svojoj knjizi Fadailu Kur'an, spominje i kaže ko hoće znanje prvih prethodnih generacija Ljudi koji su bili čak prije ashaba drugova Božih poslanika, ali i I znanje onih koji će doći poslije nas, onih generacija, nek čita i izučava Kur'an. I mi ćemo, kada tek otvorimo Kur'an, kada pogledaš sa jedne strane Fatiha, a s druge strane početak sure al vidjeti da Allah na samom početku Kur'ana spominje uspjeh. Kaže uzvišeni gospodar, Elif na mi, velikem kitabu la rajbe fi, hudan li muttaqin. Elif na mi, ovo je knjiga u koju nema sumnje, uputa je onima koji su bogobojazni. Alladine yu'minune bil gajbi wa yuqimuna salate wa mimma razaqnahum yunfikun. Oni koji vjeruju u nevidljivi svijet i namaz uspostavljaju i dio od onoga što smo im mi dali udjeljuju. Walladine yu'minune bima unzila ilayk وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ I oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe i koji čvrsto vjeruju u onaj svijet, lajike ala i mir robihim, oni su na uputi svoga gospodara, wa humul I oni su oni koji su uspjeli. Pa je Allah odmah na svom početku, na početku svoje knjige ljudima rekao šta je uspjeh. Ko su oni koji su uspjeli? Druga riječ, riječ Feuz, spominje se u drugoj suri. U suri Ali Imran. Kaže uzvišeni gospodar, kullu nefsin da iqatul mevut. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Svaka duša će smrt osjetiti. Pa onaj ko bude uveden u džennet i bude sačuvan džehennemske vatre, on je onaj koji je istinski uspio. On je onaj koji je istinski uspio. Pa je gospodar plemeniti objasnio šta je uspjeh na ovom svijetu i šta je uspjeh na ovom svijetu. U suri al koje, u ajdima koje smo prethodno spomenuli, spomenuje uspjeh na ovom svijetu a u ovom ajetu spominje uspjeh na onom svijetu. Ne može, ne može niko biti uspješan na onom svijetu ukoliko nije uspješan u ovom značenju na ovom svijetu. Niti bilo ko može biti uspješan na ovom svijetu ukoliko ne stremi da bude uspješan na ovom svijetu. Slično ovome Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava nam šta je uspjeh. Bilježe Buharija i Muslim od Talha ibn Ubejdillaha radi Allahu anhu da je došao jedan čovjek od poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže Talha nismo razumjeli šta govori jer nije razgovjetno pričao. Kada smo se približili čuli smo da pita poslanika sallallahu alaihi wa sallam o islamu. Kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam između ostalog i da obavljaš pet dnevnih namaza u toku dana i noći. Kaže ovaj čovjek, jesam li dužan ja nešto mimo toga? Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, nisi osim ukoliko želiš dobrovoljno. Kaže mu zatim i da daješ propisani zekat. Kaže, jesam li dužan nešto mimo toga? Kaže, ne, osim ako hoćeš dobrovoljno. Zatim mu kaže i da postiš mjesec Ramazana. Kaže, jesam li dužan postiti nešto mimo Ramazana? Kaže mu poslanik sallallahu alaihi ne, osim ukoliko budeš želio dobrovoljno. Pa je ovaj čovjek na to rekao, tako mi Allah, tako mi Allaha, ja neću na ovo ništa dodati, i neću od ovoga ništa umanjiti. A zatim se uzvijemo i otišao. Kada je odmakao, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, on je uspio ako je iskren u onome što Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam također objasnio šta je uspjeh i šta su temelji uspjeha za vjernika i za one koji to nisu. Također, Allah nas nije ostavio, a da nam nije ukazao na ono što je suprotno uspjehu. Nije nas ostavio da nam nije ukazao na temelje neuspjeha. Kaže uzvišenje Allah u suri Al-Ma'ide Ja imi halavina vina Innama al-hamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم tuflihun. او vjernici, doista je vino i kocka i kipovi i strelice za zatanje nešto odvratno, djelo šeitansko, pa ostavite to da biste bili uspješni. U jednom ajetu plemeniti gospodar usmjerava nas pojedince i društvo, zajednicu, što treba da izbjegnemo, čega da se klonimo da bismo bili uspješni. Pa je spomenuo četiri stvari. Ovi koji vjerujete, vino, alkohol, droga i sve ono što kod čovjeka stvara ovisnost ili što narušava njegov razum. Vino, kocka, Allah je jednim ajetom spomenuo sve poroke. A mi imamo kampanje, medijske institucije i ostalo koji pokušavaju na različite načine da uklone poroke. Kaže i kocka i kipovi, a kipovi su ovdje u značenju ili najpreći da se spomenu u značenju svega onoga što je suprotno islamskom vjeru. I strelice za gatanje, sva praznovjerja i sve ono što ljudi vjeruju, a što nema utemeljenja u razumu, niti u objavama uzvišenih gospodara. To su, kaže uzvišeni Allah, ružne stvari, pa ih se klonite da biste uspjeli. Ostao je još jedan porok koji uzvišeni Allah spominje u suri Benu Israil, u suri El Isra, kada kaže وَلَا تَقْرَبُ zina i nemojte se ni pošto zinaluku, bludu približavati. Tako da kao što imamo objašnjeno u Kur'anu i sunnetu Božeg poslanika sallallahu alihi ve sallam značenje sreće i uspjeha imamo objašnjeno jasno ono što je suprotno tome što nas vodi putem neuspjeha i putem nesreća. Kaže uzvišeni Allah وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارِ Gospodar tvoj stvara ono što on hoće i odabire. Uzvišeni Allah odabrao je poslanike među ljudima i odabrao je među melekima neke meleke. Odabrao je Džibrila i Mikaila i Srafila. I odabrao je uzvišeni gospodar neke knjige, pa je objavio svoj govor, između ostalog, njegovu posljednju objavu Kur'ana. Također, među gradovima, uzvišeni gospodar odabrao je Meku i Medinu. Od dana plemeniti gospodar odabrao je džumu, petak, a od mjeseci Allah je odabrao Ramazan. Kaže uzvišeni gospodar, šehru Ramadan, alladhi mjesec Ramazan u kojem je objavljen Kur'an, hudel nas, koji je uputa ljudima mobejinati i nam huda i pokazatelj, dokaz pravog puta, wal furqan. I razila razlikovanje između istine i neistine, dobra i Allah je odabrao ovaj mjesec i odabrao je da neka djela u ovom mjesecu budu vrijednija od djela u drugim mjesecima i drugim danima. Kaže uzvišeni gospodar u suri Az-Zumar Efemen je bi vajhihi su'al azabi umel Zar je onaj koji se svojim licem zaklanja na sudnjem danu od strahovite patnje. Zar je onaj koji se svojim licem na sudnjem danu zaklanja od strahovite patnje? Po prirodi stvari, čovjek zaklanja svoje lice od onoga čega se plaši. A nipošto da se licem zaklanja od onoga čega se plaši. Međutim, na sudnjem danu, Allah da nas sačuva, neki ljudi će svoje lice poturati da bi se zaštitili od strahovite patnje. Bilježe Buharija i Muslim od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خليفة ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, Allah će udaljiti njegovo lice 70 godina od džahennemske vatre. U drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže as salmu džunna. Post je štit. Zato što štiti vjernika od toga da ga dotakni vatra džahennemska na I ovo je jedna od velikih vrlina posta. Zatim, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava koje su to druge stvari na koje bismo trebali paziti u postu. Imam Zahari u svojoj knjizi El Kebair kaže muslimani su složni. Vjernici potvrđuju da je neopravdano mršenje, odnosno nepoštenje jednog dana u Ramazanu, već bez opravdanog razloga, poput bolesti i putovanja, veći grije od toga da čovjek blud učini ili da učini zinavu. Zato je post jedan od temelja sreće i jedan od temelja jedan od temelja uspjeha na ovom svijetu. Da bi se post na najbolji način iskoristio, mislim da trebamo da obratimo pažnju na dvije stvari. Prva stvar je da prije Ramazana i Ramazanskog posta iskreno donesemo teubu. Iskreno se pokajemo uzvišenom gospodaru. Zašto? Mi imamo ljude koji treniraju mjesecima, možda i godinama, koji u tom treniranju steknu dosta snage, postanu, ako su u pitanju atletičari, brzi. Međutim, dođe čovjek koji nije trenirao, nije nimalo trenirao, i njih se zvojica potrkaju i ovaj pobira. Kako može pobijediti? Može pobijediti zbog toga što kad na ovog jakog i brzog staviš terete, koji će ga onemogućiti da on može da trči brže od onoga koji nije trenirao. I to je primjer čovjeka koji sa sobom nosi grijehe u Ramazan i primjer čovjeka koji nema ti grijehe. Zato uzvišeni gospodar kaže u suri Hud وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ O narode moj, molite svoga gospodara da vam oprosti i njemu se pokajte. On će vam dati obilnu kišu i dat će vam snagu u snagu koju ste imali. I nikako ne možeš dobiti veću snagu pred Ramazan, ali i mimo Ramazana od pokajanja. U suri Nur kaže uzvišeni gospodar وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I pokajte se svi, o vjernici, Allahu, da biste uspjeli. pa je Allah rekao, pokajte se o vjernici. Nije rekao o nevjernici, niti je rekao o griješnici. Pokajte se Allahu o vjernici. Da biste uspjeli. Bilježi vam Tirmidhi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao neće ući u vatru džehennemsku čovjek koji je zaplakao od straha od Allaha. Ne mogu da zamislim da gospodar koji za sebe kaže da je milostivi, samilostivi. Koji oprašta ljudima koji se pokaju iako nisu zaplakali, da im neće oprostiti kada zaplaču od straha Allah. Neki ljudi misle da je pokajanje rezervisano samo u određenim situacijama. Ne Allah. Pokajanje je najveća odlika Allahovih poslanika. Niko nije imao manje grijeha od Allahovih poslanika a ponajman je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Pa on kaže, o ljudi, pokajte se Allahu i tražite da vam oprosti grijehe, ja se kajem Allahu svakoga dana 70 puta. Pa ako je poslanik alaihi salatu sallam i ostali poslanici donosili teubu i pokajali se Allahu uzvišenom 70 ili više puta svaki dan, gdje smo onda mi u odnosu, u odnosu na to. Druga stvar koja nam treba prije Ramazana jeste da isplaniramo koliko možemo, ali uz veliki trud i veliki, veliku žrtvu svoj Ramazan. Zašto? Zato što neki imaju ispite, neki rade, a neki planiraju putovati. Svaku veliku stvar u životu mi planiramo. Pa kako da ne planiramo svoje vrijeme za ovaj veliki mjesec? Da bismo isplanirali vrijeme u Ramazanu, ima mnogo stvari koje bismo mogli spomenuti. Međutim, ja mislim da je pet stvari najbitnije da se na njih fokusiramo u ovom mjesecu. Prva stvar, draga braće i cijenjene sestre, jeste da u ovom mjesecu sebe odgojimo, naučimo da veličamo uzvišenje gospodara da kod nas, u našim srcima, u našim mislima, nema ništa veće od uzvišenog gospodara. Kaže uzvišeni Allah, Ja ejuhad nas, entumul fukara'u ila Allah, wallahu huwa ganiju hamid. O ljudi, vi ste u potrebi za Allahom a Allah je neovisan i Hvala dostojan. I ješa yudhibkum wa ya'ti bi halkim jadid. Ako bude htio, on će vas ukloniti i dovesti će druge ljude. Vama ma ala Allahi bi aziz, a to Allahu nimalo nije teško. Ovo je slično onom ajetu iz sura al Majde kada uzvišeni kaže يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Ovi koji vjerujete, ako neko od vas otpadne od svoje vjere, Allah će dovesti ljude koji će njega voljeti i koji će on uzvišeni voljeti. Bilježima muslim u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa od Ebu Zerra radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao. Rekao je uzvišeni Allah. Ja ibadi, kullukum dalom illa man hedejtuhu fastahduni ahlikum. O robovi moji, svi ste vi u zabludi, osim onoga koga ja uputim, pa tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. Ja i ibade, kullukum dža'i'un illa men at'amtuhu festat'imuni ut'imkum. Robovi moji, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa tražit će od mene da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. Ja ibadi, kullukum arin illa men kesautumu, festek suni uksikum. O robovi moji, svi ste vi nagli godi, osim onoga koga ja odjenem, pa tražit će od mene da vas odjenem, ja ću vas odjeniti. Allah uzvišeni nas je nahranio prije nego što smo znali za sebe. Dao nam je hranu prije nego što smo spoznali da postojimo. Odjenuo nas je isto tako prije nego što smo znali za sebe. Pa zašto i odjednut će nas, iako ne tražimo od njega. Međutim, uzvišeni Allah želi od nas da pokažemo njemu da smo u potrebi za njega. Da iskažemo svoju poniznost, svoju potočinjenost njemu i da to stalno radimo. I sad provjeri sebe. Kad si, iako imaš šta da jedeš, rekao gospodar moj na hranu. Imaš šta da odjeneš, kad si rekao, gospodaru moj, obuci A to je jedan od najvećih ibadeta koji čovjek može reći, može raditi. Zato dalje u ovom hadisu Allah poslanik sallallahu alaihi im sallam kaže o ljudi. Kada biste svi vi, prvi među vama do posljednjih među vama, imali srce najpobožnijeg čovjeka među vama, to ne bi povećalo ništa u mojoj vlasti. O kada biste svi bili, od prvog do posljednjeg, džini i ljudi, imali srce najgoreg čovjeka među vama, to nimalo ne bi umanjilo moju vlast. O robovi kada biste svi vi, i džini i ljudi, od prvog do posljednjeg, stali na jednu ranu i svakom od vas zatražio od mene sve što želi i svakom od, od, vas dao bi ono što traži to ne bi umanilo ono što je kod mene, osim kao što umanji igla kada se umočiš u To je uzvišeni gospodar koji od nas traži i želi da mu pokažemo podčinjenost i da znamo da mi njemu nismo potrebni, a on nama jeste i Druga stvar na koju trebamo se fokusirati u Ramazanu jeste Allahova Mjesto ili način kako ćemo spoznati veličinu gospodara. I glavna odlika jedna od glavnih odlika ovog nastupajućeg mjeseca jeste upravo čitanje i izučavanje Allahovog govora. U hadisu koji bilježi Buharija od Osmana Allahu ta'ala anhu, poslanik sallallahu alaihi wa kaže Hajru men ta'allama al-Qur'ana Najbolji među vama je onaj koji izučava, studira Kur'an koji drugi koji druge podučava Kur'an. Nije rekao koji čita, nego koji studira, izučava i druge podučava tom Kur'anu. Ima Muslim bilježi u svom sahihu od Omera radi anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah doista sa ovom knjigom uzdiže neke ljude, pojedinice, društva, a unizuje druge. Unizuje one koji mu okrenu, okrenu svoja zato je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam praktično pokazao šta znači druženje sa Kur'anom u mjesecu Ramazana. I ima Maharija bilježi od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam je bio najdarežljiviji čovjek. A najdarežljiviji je bio u Ramazanu kada se sretne sa Džibrilom, a sa Džibrilom se susretao svaku noć. Sad mi je, kaže Ibn Abbas, izučavao Kur'an, studirao Kur'an. A u drugom rivajetu od hadisa kaže njemu je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio Kur'an. Pa je rezultat poslanikove darežljivosti, povećanje darežljivosti poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Ramazanu bilo njegovo učenje Kur'ana. 30 dana, 30 noći je ono što je poslanik Ali Salatu Selam radio i koristio za učenje i izučavanje Kur'ana niskim drugim, već sa najuzvišenijim i najpremenitijim melekom Džibrilom Ali Treća stvar koja je rezultat prije svega čovjekove spoznaje da je Allah njegov gospodar i da je on u potrebi za svojim gospodarem. Stvar koja je najčvršća veza između čovjeka i njegovog gospodara. To je najmanjstvo. Imam Tirmizi izlježi. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao. Prvo zašto će čovjek biti pitan od njegovih dijela na sudnjem danu jeste namaz. Ako mu on bude ispravan, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako mu on bude ispravan, on će uspjeti i bit će spašen. Pa je spomenuo poslanik sallallahu alaihi sallam uspije. U hadisu koji bilježi imam Buhari i muslim od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, kaže Abdullah ibn Mas'ud, pitao sam poslanika sallallahu alaihi sallam, koje je djelo Allah najviše voli? A u drugom privajetu koje je djelo najbolji, kaže poslanik sallallahu alejhi namaz u njegovo vrijeme. Kažu da mu na namaz poziva pet puta dnevno. Nije baš tačno. Muezin uči ezan pet puta dnevno. Ali u ezanu kaže dođite na namaz dođite na namaz, dođite na spas, dođite na spas. Pa svaki dan, u svakom mezanu, četiri puta poziva na namaz. I onda na sabah kaže još as-salatu hajru neum, namaz je bolji od spavanja. Tako da mu svakog dana poziva ljude 22 puta na namaz, a ne samo 5 Namaz je posebna veza između čovjeka i njegovog gospodara, u kojoj ništa nije naravno. Poslanik sallallahu alaihi sallam kaže i da kane ahadukum fis salam, da ne nađe rabbehu. Kada je neko od vas u namazu, on tiho doziva svog gospodara. A ima li neko da ne voli da doziva i da razgovara sa svojim, sa svojim gospodarom. Četvrta stvar koju bih vodio da spomenem i za koju smatram da čovjek treba da ima u planu u Ramazanu da stekne kao Mnogobrojna savremena istraživanja su pokazala da je 30, dana dovoljno da se ukloni svaka loša i ružna navika kod čovjeka. I da je isto tako 30 dana dovoljno da se stekne lijepa i pozitivna navika. Pa je ova stvar prilika da se u Ramazanu do toga dođe. A to je da se naučimo da ostavljamo grijeh. Grijeh je, kako kažu, podrazumijeva dvije stvari. Da čovjek uradi ono što je zabranjeno ili da ostavi ono što je naređeno. Pa kada si spoznao svoga gospodara i prihvatio Allaha kao gospodara i čitaš njegovu knjigu u kojoj saznaješ njegove upute, naredbe i zabrane, njegove smjernice i najčušću vezu održava sa svojim gospodarem, obavljajući namaz, onda je na nama da vidimo, da se klonimo grijeha. Šehol sami kaže da su uzroci ili razlozi zbog čega ljudi čine grijehe tri stvari. I mi kad situaciju svoju, vidjet ćemo da četvrta i ne postoji. Prva je, kaže, on ljudske strasti koje čovjeka tjeraju nagoni da uradi grije. Druga je, kaže on, šeštansko uljepšavanje. A treća, loša društvo. Vezano za prvu stvar, ljudske strasti. Ramazan je prilika da čovjek suzbije svoje strasti do minimuma. Zašto? Zato što je ibadet mnogo spominjanja uzvišenog Allaha, čitanje Kur'ana jedno od glavnih razloga zašto čovjek i kako čovjek suzbija svoje strasti. Kada je Allah uzvišen u suri Merjem spomenuo poslanike, njihove vrline, njihovo čitanje Allahovih objava i primjenu tih Allahovih objava, onda kaže se halafe min ba'dihim halkum, da'u salata od tebe u a njih su zamijenili zli potomci koji su slijedili svoje strasti i koji su namaz ostavili. Pa je u kontekstu slijedjenja strasti uzvišeni gospodar spomenuo ostavljanje namaza. Tako da onaj koji hoće i želi da suzbije svoje strasti, najbolji način je namaz. Slično ovome u hadisu koji bilježe Buharija i muslimo da Abdullah ibn Mas'uda Allahu anhu, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže o skupinu mladića. Ko od vas može da se oženi, neka se oženi. Jer je to najbolje za obaranje pogleda i čuvanje svog spolnog organa a ko ne može, neka posti, jer je njemu post zaštita. Druga stvar koja čovjeka spriječava jeste šeitansko uljepšavanje. Kaže uzvišeni Allah, on vas vidi ili On vas vidi, odakle vi njih ne vidite. Šeitana ne vidiš. Možeš, a i ne možeš osjetiti njegovo djelovanje. Zato uzvišeni Allah kaže وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Kada osjetiš da šeitan te natjeruje, natjera ili tjera da uradiš zlo, onda traži zaštitu od uzvišenog gospodara, jer on sve čuje i sve vidi. Jer onaj kojeg ti ne vidiš, ne može te od njega zaštititi, osim onaj koji ga vidi. I zato tražimo zaštitu od uzvišenog Allaha. I to je najbolji način da se sačuvamo od prokletog šetana. I treća stvar je loše društvo. Allah nam u Kur'anu spominje primjer onih koji su imali loše zubove. Ali jedna stvar je možda najbolji pokazatelj. Imam Buharija spominje od Ebu Hureyre radijallahu anhu događaj kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam došao kod svoga aniđe Ebu Talib. Ebu Talib je bio na smrtnoj postoji, Kaže mi poslanik sallallahu alaihi wasallam o Amidžađa reci La ilaha illallah. Reci ovu rečenicu, pa ću se ja zauzimati za tebe na sudnjem danu kod uzvišenja gospodara. Kod njega sjede Ebu Džehl i kaže mu, zar da ostaviš vjeru svojih predaka? Kaže, pa je Ebu Talib umro na vjeri svojih predaka i nije primio islam. Nemoj dozvoliti da ti neko kaže nemoj bolan. Šta ćeš u Nemoj bolan. Što ćeš sa onima? Nemoj bolan čitat Kur'an. Nije to trend. Nemoj sebi dozvoliti. Budi odlučan, budi odlučna. Da ono što znaš, da je tvoj gospodar sasvim zadovoljan, to uradi. Pogledaj poslanik sallallahu alaihi Kada se sastajao sa Džibrilom, kako je to djelovalo na njega? Kaže sam skućenjaci, kad spominje ovaj hadis, u ovom hadisu je dokaz da druženje sa učenjem i pobožnim ljudima ostavlja pozitivan utisak na I zato nastojimo u Ramazanu da odaberemo sebi društvo koje će nas pomagati u dobro. I kao što postimo od stvari koje kvare post, od jela, pića i onog trećeg, nastojimo da postimo malo od loših društva, a svi mi znamo koje je to loše društvo koje trebamo izbjegavati. I peta stvar koju bismo trebali posebno obraditi, posebno na njoj paziti u Ramazanu, jeste dobročinstvo prema ljudima. U nebrojenom ajeta Allah uzvišeni kaže وَوَسَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا Mi smo čovjeku oporučili da dobročinstvo čini svojim roditeljima. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا Allaha obožavajte i nemojte mu suzruga pripisivati. وَبِي وَالِدَيْنِ i dobročinstvo činite roditeljima. وَبِي دِي الْقُرْبَ i rođacima. وَرْجَارِ دِي الْقُرْبَ وَرْجَارِ جُنُوبِ i komši bližnjen i komši danjen. Iskoristi Ramazan da vidiš da popraviš stanje sa onim ljudima sa kojim si pokvario odnos. Da nadomjestiš nepravdu koju si eventualno učinio ili da razmiriš nisuglasice. Zašto? Zato što ma ti bio dobar Allahov vrod, ne možeš napredovati i biti uspješan ako imaš dobar i uspješan odnos sa kategorijama ljudi koje nam je uzvišeni gospodar spomenuo. A najpreći su roditelji, rodbina, komšije. I oni nad kojima mi koliko toliko imamo neku, što se kaže, vlast. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi Buharija nego Ebu Hureyre Allah anhu, vjernik, postač, ima dvije radosti. Jedna je kada dočeća iftar, a druga je na onom svijetu. Imaju ljudi koji nemaju sa čim dočekati iftar. Ako ti je Allah pružio mogućnost nema veće stvari od toga da ti uneseš radost onome koji nema za Ako se mi radujemo iftaru, koliko onda se raduje onaj koji nema kad dobije iftar i kolika je to radost kod uzvišenog Allaha na onom svijetu i na onom svijetu kad mi pružimo nekome iftar. U jednom hadisu čiji je lanac prenosilaca slaba, koji bilježi Imam Taberani, stoji da je poslanik ali alaihi wasallam rekao badet je, ibadet je da uneseš radost u srce vjernika. Pa kao što voliš da tebi Allah pruži priliku radosti, budi ti od onih koji će pružiti priliku radosti drugima i druga radost koju vjernik ima, kao što kaže poslanik Allahom i sallam, jeste na onom svijetu kad se čovjek sretni sa svojim gospodarom. Molim uzvišenog Allaha da budemo od onih koji će se radovati još na ovom svijetu, ne samo i daru, nego svakom dobrom dijelu koje nam uzvišeni Allah ukaže i nadahni nas da ga učinimo i da nas učini od onih koji će biti radosni na onom svijetu, uspješni na onom svijetu i na onom svijetu i uspješni ovim predstojećim danima uspjeha. Ja vam se najljepše zahvaljujem. Allah da vas